ndabahaye mwiriwe mwege mwese mwahisemo kubandanya muteramanye na radio isanganiro sangwa ikaze muri ca kiganiro mwari muri murindiranye igishika muri beshi ni giricushikirije giricushikirije ni kiganiro gitanga akaryo ku bakunzi ba radio isanganiro kugira nabo bahabwa ijambo bagira icyo bashikirije ku makuru atandukanye aba yaciye hano kuri radio isanganiro kuva ku munsi wa mbere gushika kuri no munsi wa gatanu nkuko mubizi rero abakura muri kino kiganiro giricushikirije mushikiriza ivyumviro vyanyu mu rupasoni hatagutyoza aba canke bajyanye bariya nuko rero imbere y'uko mm, ndababwira amwe mu makuru twabashikirije muri ino Menda Medayibutsa inimero muza guhamagara ko kugira ngo abatari isuganya mu kugura utuinite mube murakubitira aho kwibarabara kuri bajya bambaye utujire twa Limicash umubwire uti shirira igihumbi amajana 2500 nanye ntakivuza kabisa washobora kumbwira bimwe mu byo ushobora gushikiriza ku makuru twabashikirije bivanye n'uburyo ufise abaza kutwakura ni kuri 76 ubusa 83 amajana 933 mwazumvise yuko umugwi ujeje gutegura amatora seni washizeho abazo userukira mu ntara mu ntara zose z'u Burundi abo bamwe mu banyamigambwe itandukanye muri ino bahawe ijambo baragira icyo bashikirije benshi bakavuga yuko ngo bataserukiwe uko bikwiye mu migambwe itandukanye ni mu gihe n'urwego senebe rurikiyemo amashengero nabo nyene bavuga ko bari batanze abantu boja muri uwo mugwi ariko ngo batagiyemo mwumvishije kandi nuko uno munsi umurongoye ujeje kumesha makuru mu mugwi seni abona abona ko imyidogo y'imigambwe n'amashengero avuga ko ataserukiwe muri iyo migwi ijejwe amatora mu ntara ngo idafise ifatiro ngo kuko bari babibamenyesheje mwarumvishije kandi yuko hariya mu ntara ya bururi hari umwana umwe kuri batatu yapfuye biturutse ku ngwara itaramenyekana ku munsi w'ejo rero mukaba mwarumvise ko umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu ko yamenyesheje ko iyo ngwara atari ikiza cateye mu burundi mumaze iminsi mu byumva yuko ibiciro kwivoka ngo biguma biduga aho ivoka hano mu gisagara ca Bujumbura ryahora ku mafaranga amajana atanu ubu muri no minsi ngo rigugwa hagati y'amafaranga igihumbi n'igihumbi n'atanu ibintu bikaba byifasha uko nariya ku mukuru wa politike igitega n'amakuru menshi rero twabashikirije ushobora kuba warayakurikiranye yose kaze udutelefone ubwire icushikirije kuri makuru n'andi menshi twashikirije hano kuri radio isanganiro mukanya isase rero ntangura kwakira amatelefone yanyu hariya mu buhinga bw'ibyuma rero François Kimana niwe agiye kufasha kwakira amatelefone yanyu kuri micro mugiye kubana nanje Jean Marie Vianney kumana batazira call me aho nza kuba ndi kumwe namwe muri kino kiganiro sangwe kazi eh amakuru nagomba gushikiriza eh nkuko bisanzwe nyakwa mushikanganzi y'uburimyi n'ubworozi bari bashikirije yuko isango ku gutanga amahera yo kugombora ifumbire ya nyuma abantu bayatanga twebwe mm. twarayarishe hageze aho tugenda kuri zone gutoranga ari nk'uko bisanzwe mm. batubwiye yuko iyace bayihaye izo koperative kandi twararishe amahera mm. none twebwe tuza tuza kujya muri koperative bizogenda gute twebwe none twarihiye amahera y'itahariganya ko wa munyamakuru urumva nawe ntimurayironka reka ntitwayironka kandi twararishe amahera yego kwe nimugiye kubaza bababwira gute mugiye kubaza batubwira ko iyaje bayihaye amakoperative abiri imwe yo ku mutumba wa mayemba n'indi yo ku mutumba wa gasara bagaca babwira ko muzoronka na namwe nta n'isango baduha kweri kabisa mm. ku bijyanye n'amatora natwe eh. ni ukuri nyako wa munyamakuru mhm. barabe babitunganye ntibizosubire kwaduka nk'imvururu nk'uko twabibonye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuko abanyagihugu twara amaze ku ruhano kure mm, babitunganye eh, gute babitunganye gute babitunganye neza nk'uko amategeko abirekura eh. eh. nimba ari abanyamigambwe abanyamashenge nibo bashyiremo iyo migwi ku cyo nagomba gushyikiriza sifatiye ku cyo mwavuze ko ari ryahinguriro mm. ni uko uwujejwe ubuhinga yashyikirije avuga yuko ikibazo cyavuye ku mutekano muke kugira ngo ntibashobore kubandanya mm. twebwe rero nk'abenegihugu tukajya twimba ati none muri viziyo demire karani demire suwasani mhm. twifuza ko uburundi bwoba bwateye imbere bwifashe mhm. ni gute umuntu yobora umutekano kandi abajejwe umutekano mbona bagwiriye kandi atari na bake Mm, ariko wumvishije ko yavuze ko bari bamaze kuza kumuyiba kenshi inshuro zitatu bamutwaye wumvishije yuko ngo bari bamaze kuza kumubiba inshuro nyinshi baramutwaye n'ibikoresho bitwara amafaranga angana n'imiliyoni mirongo ibiri na zitandatu z'amafaranga y'amahera ndavuga rero kujya kuntu bari bagishikirije buramatari mm. hama ntagire icyo akoze kandi ari mu ntara yiwe ari nawe ajejwe gukingira bene igihugu n'ibiri muri iyo ntara nyine aba asanzwe aserukira mm. nkavuga rero ni by'ukuri sebarundi eh, yari akwiye kugarara aba bantu bamufashe ibikorwa ko by'ukuri bari baramufasha ibikorwa cyane araba ariko barasubiza inyuma ibyo yashaka ko byotera imbere mhm. kuko sinumva ukuntu umuntu yobora umutekano mu ntara irimo abajejwe umutekano mhm. na cyane cyane ko dusanzwe tunazi yuko eh, nka nk'iyi kambi ijyanye no kwibona basi isanzwe ikomeye cyane iri mu ntara ya gitega mhm. nyine ibiyingurwa mm. nimba ari cyo ubuziranenge bebene bebene ikaba yamaze kwemeza icyo kinyabwoko kiryanditse ku mugaragaro mhm. hanyuma nyuma akabona yuko amaga y'abantu yosinzikara mhm. hanyuma agahita afata ingingo y'uko abantu baranguje ibyo bintu bagahita gupakira batwara mhm. aho mbaho mbabona yuko bene igihugu baba babona yuko babahohoteye babahohoteye gute rero n'ikintu cyamaze kwemezwa yuko kidandazwa ku isoko kandi akaba ahagaze ko n'amantuzeyi amaze inyete yuko cyemerewe mm. hanyuma ubwo nyine ukabona ati kandi kimaze iminsi idandatu mm. uwo mudamu azayo waranguye ugaca ubona jewe ah, hari ikintu kimwe kintangaza mhm. ntihagire umuntu yidoga ngo bari bazimutwara yewe eh. navuga yuko kugira ngo bemerewe gukora ah, bemerewe na leta mm. ah, sinzi rero icyo gihe babemerera ko bari babonye yuko bebene bari kwifuse ibikoresho bidakwiye mhm. ariko bikaba bigeze gukwira ubu mm. rero icyo ntusaba ahubwo jembo na leta yari ikwiye kugira yego nuko bufata izo nzoga bose abazifite bakazisubiza iyo bazikuye mu ruganda ruzikora mm. hano bagasubizwa amafaranga yabo mm-hmm. aho ndiko nkingira agateka k'umuranguzi n'umuguzi eh. nizo ndiko ndasaba ko leta yabakingira uti basubise ku mahinguriro baranguriye ko eh ha mikindi naco eh mbega abazinyoye mm wowo ingaruka z'amagara yabo bizogenda gute bazopima nibasanga ariho byatengwara bazomuha indishyi y'akababaro mm. bazomuvuza kugira ngo akire cyangwa bizogenda gute ni ibintu byinshi urumva cyane rwose by'urusobanurane mbona bigoye ariko ngiranabura bahatira kuyinywa ku ngufu Fredi nta muntu yayinywa ariko abyishatse babwe ni kwakwanya kugira abandi bariko barakura ni benshi baronka ijambo nabo nyene yego hama ikindi nagomba kuvuga ko eh nico kijanye nico kinyobwa cha saporo eh e, hama twebwe nk'abene gihugu tuba turi aha mu mihana itandukanye mm yego gihawe imvusha n'abo wumva babyigiye mm. twebwe twavuga ati none umuntu aba yarize ubuhinga agatanga ubwo buhinga bwiwe kugira ngo abantu bashobore gufungura atamikeko bagira mm. ni gute ugaruka mu nyuma akavuga yuko icyo kinyobwa nabo nyine bagihagaritse kandi ari we wagitangiye impusha mm. ari iy'ukuri ukuri yemereye icyo kinyobwa saporo kuko ijya ku isoko kuri naho agaheza akakora ibindi afitiye ubumenyi kuko ibyo numva ko umenya byaba byamugoye cyane hmm. rero twe tukavuga tuti rero igihe hari ibinyobwa bitandukanye biriko biraba aha mu burundi ibigwi tanzania ibikorerwa mu burundi dufise amakenga cyane ko bishobora kutugirira nabi kuko atabahinga dufise bashobora kudusuzumira ko ivyo bintu bijanye n'ibinyobwa cyangwa ibiribwa bizira ubunenge atabo dufise mhm. kuko bigaragara neza ko atabo dufise kuko sinumva ko ikintu cyokora kikadandazwa imyaka ine abantu bakihereza ni ukuvuga ngo amagara yabo niyaba adashoboye kugishakira nk'uko eh, cyatanzwe wumva ingaruka zigaruka kuri twebwe abenegihugu mm. rero nkamwe bwo mu kure twasaba yuko by'ukuri eh, cyo kimwe n'abariko baratwumviriza ko boza baraha ubuzi abantu babishoboye cyane babifitiye ubumenyi mhm. yego ni uko hama kindi naco basaba ni uko Eh, nka twebwe tuza turatanga amakuru mwoza mukaraba yuko ubu ibyo dukoresha mu gutanga ayo makuru tutoza turaburiha n'icyo kiba cyiza cyane gusuba mhm, kumbure icyo cyiyumviro nzogishikana hejuru bazogikorere ko muzoze muri telefone mutarishe cyane muzoze muri telefone muca muzaniye fagitire ndabarihira musabuza cyatwenga eh, abazoba batelefone bose musabuza uzoca babwira banzaniye fagitire uzi ko leta yabipimisije ifite abakozi ukaza wumva ngo biravuye ku isoko mwamaze kurangura mm. ubona ko wa wundi ahingura we avuga ati nguze nta ngurane bazubigura mu nyuma bafatira igihano mm-hmm. nta na kimwe mugabo rero ubufindo ubufindo bwa gute ubwo bufindo urumva wowe wamaze kujya gupima eh. maze gupima ukavuga yuko ibi eh hajya ku isoko sawa sawa rero hajya rero kweri aba abanyagihugu benshi barahahombeye bahora bahashora amapoka mm eshe kwera abandi nabo barabura akazi ntibarabe rero abajejwe bayivugane kweri barabe ko basubira gukora mm. ego nawe ko ari hafi yawe waragenda kuraba ariko urahingura canke so wawe yashoreye amavoka niba afise ibiti araraba uko bigenda sawa sawa eh, uti rero nibarabe ibyokorwa uwo mutekano ugaruke asubire kudandaza bame guhingura aha yari yamaze gushyikira icyo shikirije nakiri undi munywanyi aro mwiriwe neza mwiriwe ni mpore Eh yari inde hariho nkuba yukuri ya karadi bunyina avuye gusenya canke gucura ibitungwa canke gukama kugira kumva wa ruwuri. batanze ibimeze neza mm-hmm. dusaba rero nk'aho bagezwe kubikurikirana mm. ngwenda bamenye yuko bamenye ko gikora inabi mu gishingo ari bene gihugu bamaze kubona ingaruka yatwo mm-hmm. boza barakurikirana maze baragisuzuma bakabona yuko kumwe batanga gukora ariko bagikora mm. kugira ngo mu gishingo cyose hamwe baba bafite amasezerano ndaze batanga avansi mm. rero iyo nk'iyo avansi iri mu gishingo rero bya bintu bigoroye baramaze imyaka bakora bene gihugu basaba ati nimuzane ibyo bintu byanyu kugira ngo batarabariha mhm. niwo muco jewe notanga mm. urakoze cyane uwo muco wawe kumburengira ngo uraza kwakira abatari bake yego ndawushimire Ego bomba trap. Alo? Twashaka tugire ico yaravutswe eh muri bande turumva ko muri ko muratwakura kuri WhatsApp babita bande mwebwe ndi nawe inde rabagarara ahantu amakonegisi afata neza musaza ujyana gutore neza ibe na iribisaka irusaka muri Zambia Changi rusaka imwaro imwaro canke muri Zambia sebutani abataratwakura rero mwoto maisha ni ya mungu turabarindiriye radistrasi yari ya mucarama turakurindiriye eka na mabujinga mu byenzi mabujina wewe turakurindiriye abo rero ni bamwe mu bakunzi bakino kiganiro ni mugiye rero uh, eh, Fred na wewe amaze kwakura ariko hariyo n'undi mutama bita butoyito Maria inyabitsinda kabisa urya musaza ndamuheruka kera Mumisi zanao. Eee. nka jewe nsanzwe umuryango uri ruguru eh. ntabwo ndakubwira ntegamo agatike nako nduge oya eh. ni ukugura na gusubiza gusa ubu rero ngiye kwandika ngiye kuza amazina y'abatelefona yego eh, yego urayandika gusa nzobarondera umunsi umwe ndabicarika ahantu mwese ndabaha rimwe rimwe ndanabongere aha uh -huh. Fredi na kumbure na kandi yari yibagiye eh turasigaje minoti indwi mutwakure rero muri no minota isigaye kugira ngo mugire ico mushikirije namwiriwe abanyeshure bamaze gutangura ikiruhuko bariko barumviriza karadiyo eh, abo batiramanye n'abavyeyi babo batera inkuru nk'abahora ruguru bamanutse bujumbura baje kuramukanya n'abahora bujumbura baduze ruguru nk'ubu bakaba bavuye gusoroma ibijumbu hariya mu mwonga bakaba bicaye rero ku ziko ku nkono akaradiyo isanganiro bashyize hanze bambaye igoti kubera yambeho baganira utuntu n'utundi ni kuri radiyo isanganiro eka mbere n'abanyabiro ubu bamaze gutaha ashobora kuba yibereye muhira atiramanye mujyango avuga kuti eba na madame shira kuri radio isanganiro tube turumviza igira icushikirije mwese ndabaramutsa eh, mpana mwiriwe kandi abaganga bari ko ravura abantu batandukanye aka radio bashize ku isanganiro kugira bumvirize kino kiganiro gira icushikirije eka namwe muri mu mabohero batandukanye pole sana kabisa buzoca abari ngaho mu ibohero rya Mpimba abari ari mu ibohero ry'Imuramvya abafungiye mu ibohero ry'Igitega namwe mufungiwe mu ibohero ryo mu rumonge n'abafungiwe mu bushobwo bwo mu mazone atandukanye hariya muri zone Kamenge muri zone Kinama nuko rero ndagukunda burundi ndagukunda wowe watefunye ngaho radiyo isanganiro ndabakunda mwege mwese barundi barundi kazi mukunda gukurikirana radio isanganiro akaba ino nga rero tuje tukaba turangiriza kino kiganiro cuno munsi igira icushikirije eh mwakoze mwege mwese mwari mugiteza abiri muri mu mihinga itandukanye igize kino gihugu cacu ciza c'u Burundi abari ko batwumva bari ngayi bujumbura abari mu gihugu hagati mu ntara zitandukanye mwese mwagize neza abari mu rumonge no mu makamba hose ibururi mu ntara zose z'umanuko abari mu ntara z'uburengero mwese ko muradukirikira abari hariya mu kirundo imuyinga imwaro mwese mwagize neza cyane cyari kiganiro gira icushikirije rero kibashikiriza amakuru atandukanye bavugiza no kuri radio isanganiro mwakoze namwe mwakuye Evodi atwakuye ari sororezo Odasi atwakuye ari inyabiraba filime yatwakuye ari mu ari mu Frederic atwakuye ari mu Rumonge Fredina atwakuye ari ngaye Bujumbura Apollinaire atwakuye ari ku Buterere hamwe na mukeshimana yatwakuye ari mu kamenge namwe mwese mwagerageje kurondera umurongo bikanka mwagize neza abari ko baratwumviriza namwe mutashoboye kwakura mwari murindiriye ibyo abakura bashikiriza namwe ndabashimire ndabasezerereho ndabipfuriza kugira ijoro ryiza muherereye mwandanye mukurikira ibiganiro bya radio isanganiro hariya kabisa imbere yanjye ndamubona jean marie mayonga ariko arikazanura mu kanya aza kubashyitsi hano kuri ino mikoro acababwira amakuru avugwa mu kirundi anje rero tuze duhure ejo kabisa igihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo ibiri n'itanu mu makuru y'ikirundi ibindi biganiro hano kuri radiyo isanganiro birabandanya bye bera ciao